Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darba dienas rīta pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labdien, labdien, rādījum arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un dienas katehēzē turpinām pārdomāt par priestera dzīvi un kalpošanu, un šodien īpaši pievērsīsimies uh, tādai tēmai kā priesteru sadale un aicinājums uz priesterību. Ja, tieši tā, priesteru sadale. Izklausās diezgan intriģējoši, lai netiektu citādāk, ko tas īstenībā nozīmē, un, protams, priesteru aicinājums. Tas jau ir kaut kas daudz, daudz vairāk saprotams, vai ne? Bet, ja tu vēliesies aizsīties šajā katehēzē ar savu jautājumu, vai varbūt tās arī ar kādu no nā, pieredzēm, ar kurām tu vēlies padalīties, lai, nezinu, lai iru, ilustrētu, uh, kāda ir bijusi tavu pieredze, kāda varbūt tās arī tavi novērojumi attiecībā uz, uz šo tematiku, tad uh, droši raksti īziņas uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvani 679 691 31 un mēģināsim tad arī atbildēt un varbūt tās ar šo jautājumu vai pieredzes stāstu eh, starpniecību mēs varam arī ilustrēt un nedaudz vairāk izprast eh, to, ko tad baznīca mums saka un ko mums māca. Thank you. Bet, eh, sākot lasīt un pārdomāt šo Vatikāna otrā eh, koncila dekrētu par priesteru kalpojumu un dzīvi, tad eh, vispirmām kārtām tas, kas tiek uzsvērts, ir ļoti um, tāds, um, nu, kā teikt, teoloģiska ehm, patiesība, kas, kas tiek vispirmām kārtām uzsvērta un izcelta, un tas ir, kad uh, priesteri saņemot ordinācijas sakramentu, tātad iesvētot par priesteri, e, saga, tiek sagatavots pildīt nevis ierobežotu un šauru e, kādu lomu, bet gan ļoti plašu sūtību visas pasaules mērogā. Atsaucieties uz apustuļu darbiem, e, tiek teikts līdz pat zemes malai. Tātad ir ietverta šī vispārējā sūtība. Uh, nu, protams, ļoti praktiski nozīmē, ka priesteris tiek iesvētīts, jeb ordināts, un viņš tiek sūtīts konkrētos darbos, un tie pārsvarā tomēr ir um, viņa paša diecēzē vai viņa paša valstī, teiksim tā, bet pārsvarā tomēr tā ir uh, viņa paša diecēze, lai gan ne tikai, varbūt arī citādi uh, citādas sūtības, uz, uz, kuru, uz kurām eh, tad šis jaunais priesteris tiek eh, sūtīts. Mums arī Latvijā, starp citu, ir tādi mm, eh, gadījumi, kad priesteris, piemēram, no Latgales vai no Liepājas kalpo Rīgā. Nu, šeit man pirmais, kas nāk, protams, prātā ir garīgais seminārs. Nu, kad notiek tāda arī <clears throat> apmaiņa, ja tā varētu teikt, no nu, apmaiņa, nu, tādā ziņā, kad tiek sūtīts eh, kalpošanā ārpus savas uh, diecēzes, kur viņš ir uh, iesvētīts, vai ne? Un, un, protams, ir arī droši vien citi gadījumi, uh, kur, kur priesteris dodas pat ārpus savas valsts, un ne tikai studiju nolūkos, kas, kas ļoti regulāri un ļoti uh, tāda saprotama lieta, bet arī, lai veiktu savu uh, Nu, kalpojumu. Nu, es tā padomāju par Latviju un Latvijas gadījumu. Pirmais, kas nāk man prātā, ir Antons Prikulis, kurš ir uh, uh, iesvētīts Reizeknas diecēzē, bet šobrīd kalpo kā uh, nu, nuncietūrā, tātad uh, diplomātiskajā dienestā kaut kur, nezinu īstenībā, Kanādā vai kur, vai ne, un nu, vēl viens tāds piemērs tam, kad ir arī šādi gadījumi, kas tā kā pasvītro to, ka tā, tu esi priesters nevis, nevis e, konkrēti tikai šai diecēzē vai konkrēti tikai šim bīskapam vai konkrēti šitai e, draudzēji, bet e, priesterība ir, ir kaut kas, kas, kas nu, pārsniedz šīs geogrāfiskās robežas, un ja ir vajadzība, mums ir jābūt gataviem arī atsaukties uz šo aicinājumu un doties tur, kur nu, kur nu, teiksim tā, kungs un baznīca, caur baznīcas autoritātiem, tātad bīskapiem, mūs arī aicina, bet jā, protams, visparastāk tas nozīmē, ka tevi iesvēt un tu arī sāc savu kalpošanu tajā diecēzē, kurā esi iesvētīts, un, un tad jau, jā, kā dzīve ved un uz kurieni aizved, bet tā apziņa, tā apziņa, kas manuprāt šeit tiek izcelta, ir tieši tā, ka priesterība priesterība ir uh, nedaudz, uh, tomēr vairāk uh, vispārīgāka sūtība, universālāka sūtība, baznīcas uh, sūtība un nevis vienkārši kādas konkrētās vietas uh, vai konkrētā apostulāta uh, Nu, piemēram, mēs eh, draudzi, eh, citur varbūt tās eh, skolu kalpošanas skolām, varbūt tās vēl kaut kādos kalpojumos, piemēram, mēs mēdījos. <laughs> nu, tas nav, priestera sūtība nav konkrēta darb, darbs, vai ne, tevi neordinē konkrētam darbam, bet tevi ordinē misijai, un misija ir tāda uh, um, vispārīgāka sūtība, kā šeit tiek uh, teikts. Nu tā, uh, bet, jā, kā es saku, jā, uh, sākot, uh, sākot uh, kalpošanu pēc ordinācijas, uh, visparastākais tad būs, kad uh, kļūsi par uh, vikāru uh, kādā draudzē un ar laiku arī prāvests un uh, ātrāk vai vēlāk, un nu, nu, tādā veidā tas aiziet, kā jau, kā jau pienākas uh, uh priesterim. Bet, eh, manuprāt, eh, tā ir arī tāda laba un skaista un vērtīga atziņa, ko mums ir arī jāpatur prātā, un turklāt to ir jāpatur prātā par šo tādu uh, vispārīgo sūtību. It īpaši tais apstākļos, kad, um, kad varbūt tās ir vietas, kur pietrūkst vai, vai uh, kaut kāda iemesla dēļ ir pār uh, par daudz priesteru, un kāpēc es tieši uz šo, šiem apstākļiem norādu, jo šeit arī tiek runāts par to, kad ir, um, nu, diecēzēm jādalās ar saviem priesteriem tur, kur ir vairāk, lai, lai um, atbild uz lūgumu un aicinājumu sūtīt uz citurieni, uz citu diecēzi, uz citu pat valsti, uh, lai tādajādi tiešām uh, priesteris varētu kalpot cilvēkiem un, un neviens netiktu uh, teikšu tā, apdalīts šajā garīgajā kalpojumā. Man ir nu, atņemta iespēja, piemēram, es, ja nav priesteris svinēt svēto misi kādā draudzē vai kādā reģionā un tā tālāk. Nu, mums Latvijā arī jau piemēri ir arī šādiem kalpojumiem, kad no Nigērijas un no Indijas ir atbraukuši uh, Uh, un arī, arī, cik es uh, neokatikumēnam laikam ir arī no Latviņamerikas zemēm uh, kāds priesteris, un, un tātad ir jau atbraukuši uz Latviju uh, priesteri, atsūtīti tātad priesteri uz Latviju, lai papildinātu mūsu klēru priesteru saimi, un, un, un nodrošināt visas tās garīgās vajadzības, kuras baznīca tad piedāvā, ka, mm, caur kurām baznīca kalpo. Protams, e, nu, tas nevienmēr ir tik vienkārši valodas e, dēļ, un ne tikai valodas dēļ, bet par to, to daļu. E, tad šeit, turpinot lasot un domājot par šo dekrētu, par priesteru kalpojumu un dzīvi, tiek norādītas arī tādas lietas, kā lai priesteri atceras, ka, viņi no sirds, ka viņiem no sirds jārūpējas par visām baznīcām, par visu baznīcu. Tāpēc to diecēžu priesteri, kurās ir vairāk aicinājumu, lai ar savu ordinārijā bīskapa piekrišanu vai pēc viņa pamudinājumu labprāt ir gatavi kalpot tajā zemēs misiju apgabalos vai jomās, kur trūkst priesteru. Tālūk eh, tiek paskaidrots šeit Vatikāna otrā koncila dokumentā par uh, Nu, teiksim, tā nu, dalīšanos ar, ar priesteriem. Un, kad es saku sadali, eh, tas eh, man tā izklausās, man izklausījās pirmajā brīdī vismaz eh, lasot tā ļoti tehniski un, un ļoti mehāniski, kad tam pārbīdam, pārbīdam kaut kādus uh, mehānismus, lai, lai noklātu visu lauku, vai, nu, saprotiet to manu ideju, bet eh, es domāju, ka eh, tas arī tāds, eh, varbūt tās, nu, teikšu pat tā, neveiksmīgs vārds, jo nu, galu galā priesteris ir cilvēks, un, Un visiem patīk, kad pret viņiem ar cieņu izturas, un ne tikai kā tādu mazu skrūvīti lielākā mehānismā, ko mēs bieži vien metaforiski lietojam, lai izceltu nu, nu, kaut kādus aspektus, bet kas citu, citā kontekstā var, var, var būt arī nedaudz aizvainojoši un nepatīkami, nu, kad ar tevi rīkojas nereiķinoties un nerespektējot arī tevi pat tad, ja tu esi uh, Eh, kā teikt, atdevis savu dzīvi kalpojumam un apsolījis paklausību un cieņu bīskapam, tomēr, eh, tomēr eh, nu, tas arī jāmāk to izdarīt tā, lai uh, lai, lai nerastos priekšstats, ka mēs tie poga saspaidīsim un tagad viss strādās, jo tā tas nenotiek vienkārši, vai ne? Tas bija mans pirmais uh, uh, iespējas, tā, kad es uh, lasīju šo, šo vārdu priesteru sadali. Uh, bet, protams, kad apakšā uh, ir, ir pateikti ļoti būtiska uh, Um, ideja, doma, uh, atziņa uh, un tiek risināta būtiska situācija, un tas ir tur, kur nav priesteru, lai būtu priesteri un lai būtu gatavība, tad arī varbūt tās, mm, kā teikt, dalīties un sūtīt misijās arī tur, kur, tur, kur ir šī vajadzība pēc priesteriem pat, ja tas nozīmē, ka atdot kādu no savējiem uh, uz tālām zemēm vai uz citu diecēs. Nu, nu jā, tāda tā lieta. Un vēlreiz izceļot to, ka priesteris uh, nav jau pieordināts pie kādas baznīcas vai pie kādas uh, draudzes vai, vai kā tam līdzīgi, vai pie kāda bīskapa, bet kad ordināts universālās baznīcas kalpošanā tur, kur tas būtu arī vajadzīgs. Pat ja arī eh, normāli un parasti tas nozīmē konkrētos apstākļos, konkrētā diecēzē to arī veids šo uh, kalpojumu. Nu tālūk. Uh, Um, ejam muzikālā pauzītē, nedaudz, eh, nedaudz atvelkam elpu, pirms atgriežamies, lai paturpinātu uh, šo uh, sadaļu par, uh, par priestieru sadaļu un aicinājumiem, bet ja tev ir kādi jautājumi vai vēlies padalīties ar savu pieredzi un, un, un pārdomām, dzirdot šo uh, tēmu, tad uh, raksti 266 77 272 vai zvani 672 679, 691, 31. esi. Es redzu tavas, es ilgi meldies esmu. Es bez tevis pazudis. servirte. Skan Rādio Marija. Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījum arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis un esam atpakaļ dienas katehēzē, kurā runājam par priesteru uh, sadali, kalpojumu un, protams, par aicinājumiem uz priesterību, un kā jau dzirdējām par to, kad eh, priesteris ir ordināts, eh, kā šeit šajā dokumentā, dokumentā teikts, vispārējai sūtībai, un ne tikai eh, kādai konkrētai darbībai, kā tāds maziņš mekānismiņš, kuru tikai ieliec un viņš ir, bet tiešām vispārējai baznīca kalpošanai kungam tur, kur nu tā ir lielākā vajadzība vai uh, kur varbūt tās uh, Mm, iztrūkst eh, šī priestera kalpojuma. Nu, es domāju, Latvijā mums ir gan liela un, un, un laba pieredze eh, visdažādākos veidos. Eh, šobrīd, protams, arī no Nigērijas un Āfrikas tātad sūta arī no Indijas, bet mums jau ir bijusi laba pieredze arī no Polijas saņemot priesterus, kas tad palīdz mums šeit Latvijā veikt mūsu uh, Eh, mm, kalpojumu, baznīcas kalpojumu cilvēkiem. Bet eh, jā, šeit vēlreiz tikai atgādināt un izcelt to, kad, kad eh, ir, ir arī nepieciešama sagatavošana šim, šiem kalpojumam, šim priestiriskajam kalpojumam, turklāt gatavība arī doties, kur nu uh, baznīca redz par vajadzīgu sūtīt šo priesteri, kas te šeit tiek teikts, apustulāta apsvērumu dēļ dažkārt jāveicina ne tikai atbilstoša prezbiterus priesteru sadale, bet arī jāorganizē īpaša pastorālā darbība dažādās sabiedrības grupās, atsevišķos reģionos, valstīs vai pat visā pasaulē. Tātad tas nozīmē, ka ir jāpārskatā arī tas, kā mēs organizējam savu pastorālo kalpošanu uh, um, nepietiks tik vien kā uh, sadalīt līdzvērtīgi visā, visur priesterus, kad varbūt tās ir jāpārdomā citas arī, teiksim, tā stratēģijas un veidi, kā mēs varam uh, nodrošināt vajadzīgo kalpošanu uh, cilvēkiem, kas uh, cilvēkiem konkrētos reģionos, valstīs vai vietās un turklāt to darīt uh, nu, vismaz man izklausās pēc tā, kā šeit tas tiek pateikts, tā ļoti radošā veidā un, un, un drosmīgi uzdrošinoties, tad arī tiešām veicināt to, ka e, šī kalpošana ir, e, ir svētīta, svētīga e, cilvēkiem. Tāpat tās arī tiek teikts par to, ka ir varbūt tās vajadzība pēc tādiem starptautiskiem semināriem vai personāla prelatūrām. Uh, Eh, un, un citiem šāda veida institūtiem, kas sagatavo eh, priesteris jau, jau ar tādu mērķi, uz tādu nedaudz atvērtāku varbūt tās kalpošanu. Un es domāju, personāla prelatūra opus dēļ šķiet būs eh, vienīgā, es nezinu vairāk nevienu, mums Latvijā arī ir, uh, Eh, un arī ir priesteris, kas kalpo šeit, eh, šai, šai prelatūrai. Eh, mums ir arī neokatekumens, tātad arī, arī šeit ar ļoti specifisku tādu misiju garu šī, šī kopiena institūcija ir un, un kur arī priesteru gatavošana notiek ļoti tādā starptautiskā pat uh, mērogā, nu, jāsaka, arī manā kopiena, jezuītu kopiena un visas uh, konsekrēto kopienas uh, vairāk vai mazāk arī ir eh, ar, ar tādu eh, plašāku, starptautiskāku pieredzi sakarā ar to, ka formācija pārsvarā tomēr notiek, nevis pārsvarā, bet eh, visos gadījumos notiek ārpus Latvijas, kur saskaramies ar, ar citā, citu baznīcu, baznīcu citā valstī un, un, un, nu jā, un citādāk redzam tās lietas, un, protams, arī tas kalpojums varbūt tas ir citādāks. Nu, manā kopienā, kopienā piemēram, mēs ir Tadeušs vai ne polis, kurš strādājis daudz, daudz gadus Romā un tagad ir Latvijā. Nu, tālūk. Nu jā, ir, ir visādi šādas lietas, kas, kas skaisti notiek baznīca un arī ilustrē šo uh, universālo tādu vispārīgu aicinājumu sūtību, priesteri vispārīgu tādu sūtību baznīcām. Nu tālūk, bet, bet lai varētu tā doties kaut kur citur, uh, uh, lai varētu kalpot un būt tiešām uh, par svētību tajā vietā, kur tad uh, šis priesteris tiek sūtīts. Nu, nepietiek ar to vien, kad viņu vienkārši paņem un aizsūta iesēdi ar lidmašīnām mm, un uz priekšu brauc. Ir tomēr jābūt arī kaut kādai sagatavošanai uh, un, un kaut kādiem apstākļiem un kaut kā uh, jāorganizē šis darbs, un tas, kas šeit tiek eh, uz, izcelts, ir tā, ka šos priesterus nevajadzētu sūtīt vienus pašus uz svešu zemi. Tā šeit tiek rakstīts. Vismaz pa divi vai trīs, lai viņi varētu, varētu cits citu atbalstīt. <clears throat> Tātad eh, tiek padomāts arī par to, ka eh, šādu priesteru sūtīšana um, nu, ka tas nebūtu nav tik vienkārši, tīri cilvēcīgi, kad uh, šim, šim priesterim ar vai var būt vajadzība pēc um, atbalsta, ko var nodrošināt tāda uh, kopiena, un pat ja arī, protams, priesteri esam visur viena, tad tomēr uh, tās, kā teikt, nacionālās atšķirības, īpatnības, kas nāk līdz ar to, uh, vismaz sākotnēji var izraisīt arī nedaudz uh, Eh, saspīlējumus un, un, un stresu un visādas tādas lietas, kādēļ būtu labi eh, pilnīgi noteikti redzu ar šo kā vērtīgu aspektu, kad eh, tiek sūtīts nevis pa vienam, bet kā apustuļu laikos pa divi, vismaz pa divi. No nu, tālo. Turklāt ir svarīgi, lasu šo dokumentu, rūpēties par viņu garīgo dzīvi, kā arī par fizisko un psihisko veselību. Uh, Nu jā, tas ir aspekts, kas, eh, kas eh, es ļoti eh, nopietni jau uztveru, jaņem vērā, man nekad jārūpējas par garīgo dzīvi, ar par šo priesteru garīgo dzīvi, un tad, kad tu braukā no vienas vietas uz otru, varbūt tas, tas var izklausīties kā kaut kas ļoti, nezinu, interesants, aizrautīgs, uh, uh, Ehm, jautri un, un, un, un visādi e, citādi, bet, e, bet tas var tomēr arī atstāt zinām iespaidu uz, uz gan uz tavu garīgo dzīvi, gan pozitīvi tas, protams, var atstāt, bet var arī e, negatīvi, jo domāju, ka pārbraucot no vienas vietas uz otru un mainot varbūt tās regulārāk tās vietas, es domāju, ar vecumu mēs pierodam pie noteiktiem uzvedību modeļiem un mainīties nav viegli, un nu, jebkura aizbraukšana tomēr prasa eh, zināmu eh, tādu elastību, brīvību, lai, lai varētu pielāgoties tiem apstākļiem. Nu jā, tādēļ, tādēļ saprotami, kad, <clears throat> kad ir vajadzīga eh, tāda atbalsta sistēma, lai varētu parūpēties gan garīgi, gan fiziski, gan arī par viņu psihisko veselību, un visi trīs turklāt ir svarīgi, nevis tā viens e, par garīgo parūpēsimies, vispirms tad fiziski, kā tur jūtas, kas tad jum, e, lai tiek galā pats vai psihiski. Nu, nē, tā gluži nē, tā, tā tās lietas nenotiek, un uz to tiek norādīts, ka tam ir jāpievērš vērība arī. Darba vieta un apstākļi pēc iespējas jāizvēlas atbilstoši katra individuālajām spējām Un šis ir aspekts, kas, eh, eh, manuprāt, arī ļoti eh, skaidri un gaiši pasaka, kad svētība tiek dota, bet tā nekādā ziņā ehm, neatņem varbūt tās, teiksim, tā cilvēcisko ehm, nu, situāciju, cilvēcisko realitāti, nu, ka katram ir savas spējas, talanti, uh, Eh, kad mm, mm, var būt ļoti dažādi, kāds var ļoti daudz veikt un, eh, un visdažādākās jomās, kādam ir grūtāk, eh, dažādas jomas, viņš vairāk tomēr uz vienu specializējas un, un to var paveikt un, un, un, un kādi izaicinājumi var būt un jā, un tas viss, protams, ir jāņem vērā un, un uh, Eh, pirms nosūtīt, iespējams, ir vērts arī aprunāties ar šo cilvēku un varbūt tās dzirdēt eh, kādi tad eh, viedokļi. Galu galā arī no tāda viedokļa, ka um, ehm, viens, ka tas, ka tu vari veikt kaut kādu misiju, bet otrs ir, uh, cik tu um, tā cilvēcīgi esi gatavs uh, šai misijai vai Vai garīgi, cik tu esi gatavs kaut kādai misijai, lai nav tā, ka tu esi pakļauts pārlieku lielām uh, stresam, kas var beig beigās tevi salauzt, un, un nebūs nec misija, nec arī priesteris beigu, beigās. Nu jā, bet tātad šie darba vieta un apstākļi, tie ir jāizvērtē atbilstoši uh, no priestera talantiem, spējām, uh, nu jā, tā, tā brīža, uh, teiksim tā kondīcijas, lai, lai varētu tiešām šo nozīmēšanu veikt atbilstoši un lai tā nestu augļus. Uh, un būt auglīgi gan tiem cilvēkiem, kuriem kalpo, gan arī paša priesterē izaugsmē, lai pēc tam varbūt tās arī citur varētu un daudz lielākus pienākumus un atbildības arī uzņemties. Tā, nu es tā uh, pārdomāju uh, par šo lietu. Um, tāpat tās ir nepieciešams, lai tie, kas dodas pie citas tautas, labākas saprašanās nolūkā ne tikai apgūtu vietējo valodu, uh, bet arī iepazītos ar tās tautas psiholoģiskajām un sociālajām īpatnībām, kurai tie pazemīgi kalpos. Tā sakop, sekojot piemēram, ko apustulis Pāvils uh, piedzīvoja. Starp visiem brīvs būdams kļuvu visu kalps, lai iemantotu daudzus. Jūdiem es kļuvu it kā jūds, lai iemantotu jūdus. Nu jā, e, šī, šī uh, šī ir vēl, vien, vēl viena lieta, eh, kam varbūt tās man šķiet eh, dažreiz mēs par maz pievēršam vērību, turklāt ne tikai ārzemju eh, <laughs> priesteriem, ja tā var teikt, bet arī vietējiem priesteriem, bet nu tā tad vēlreiz atgādināšu, ka nu, it īpaši šeit runā par importa priesteriem, <laughs> par tiem, kuri iebrauc Latvijā, lai kalpotu. Um, nu, kad viņiem nepietiek tik vien kā apgūt valodu, bet kad ir labi tomēr um, bez valodas arī sagatavoties, um, iepazīstot tautas psiholoģiskās un sociālās īpatnības, nu, kultūras arī īpatnības, vai ne? Es domāju, ka <clears throat> te jau vajadzētu parunāties ar kādu no uh, mūsu um, uh, priesteriem no ārvalstīm, lai saprastu, nu, mm, kā, kā, kā viņi redz ehm, šo, šo situāciju Latvijā, bet es domāju, ka ehm, mēs paši varbūt tās arī nojaušam, mm, kad kādi mēs esam, nu, nebūdami ziemeļnieciskāki, ehm, izteikti ziemeļnieciskāki mm, un, un, un, un līdz ar to noslēgtāki un, uh, un, un ka mm, tas pieprasa daudz vairāk enerģijas un laiku, un, un, un arī tas, kā veidojam attiecības ar, ar kādu distanci, varbūt tās dažreiz mēs um, to izdarām, un cik lēni mums izveido šīs attiecības, cik kautrīgi varbūt tās uh, uh, veidojam attiecības ar, ar svešiniekiem sākotnēji vismaz, un, un nu viss vis šīs nianses, vai varbūt tās uh, kādam, cik drūmi un nomākti mēs mēdzam būt īpaši ziemas mēnešos, kad vispār sauli un gaismu neredzam, kā tas bija šajā ziemā. Nu, visas šīs nianses un kā tas var ietekmēt, jo es domāju cilvēkam, kurš atbraucīt īpaši no zemēm, kur, kur kultūrā um, jau ir uh, ierakstīts uh, um, um, ciešākas attiecības, atvērtākas, siltākas eh, un, un tā tālāk. Ka tas var būt arī tāds eh, šoka eh, moments šiem jaunajiem cilvēkiem, kuri ierodas un, un, un ja nav sagatavoti, jā, un ja nav atbalsts sistēmas, es iedomājos, tas var būt diezgan traumējoši. Nu tā, bet arī sociālai apstākļi, kādi ir tie sociālai apstākļi, īpatnības, kādas ir šīs sociālās īpatnības, jā, nu, uh, Te būtu vērts vispār uzzināt un papētīt eh, dziļāk, <clears throat> kā un ko eh, skatās eh, uz Latviju šie mūsu biesu priesteri, kas ir iebraukuši. Varbūt tās arī kādā katehēzē varam uzaicināt un cerams ar uzzināt nedaudz vairāk par, par šīm lietām. Kā tas ir, bet nu katrā ziņā uh, um, dzirdējām šo dekrētu par priesteru kalpojumu un dzīvi un par to, cik, eh, cik jā, uh, daudz niansēm ir jāpievērš vērība, domājot par priesterības uh, kalpojumu un, un to nevajadzīgi nesašaurinot un dodot uh, tiešām to izpausmes brīvību uh, un, un, un, un, un jā, vaidzību uh, risināšanai un, protams, arī uh, lai parūpētos rūpes, kas ir jāizrāda un, un, un kas jāņem vērā, tīpaši tais brīžos, kad mēs apmainamies ar priesteriem vai, vai kad sūtam priesterus kaut kur, nu vairāk mēs šeit Latvijas gadījumā vairāk saņemot priesterus, kam arī būtu vērts pievērst vērību, jā, nu, domāju, ka tas jau ir ar, ar gana lielu pieredzi rakstīts un, un šobrīd 60 vairāk gadus vēlāk pieredze ir daudz lielāka uzkrāta un līdz ar to arī šī būtu joma, kur daudz var mācīties, varētu vēl mācīties un uzzināt interesantas lietas. Bet ejam muzikālā pauzē un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šodienas katehēzi parunājot arī par aicinājumiem uz priesterību. Arī šāda sadaļa mums šeit ir un, un ko baznīca saka par aicinājumu jums priesterību. Maybe you'll see. klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē šajā noslēdzošajā daļā nedaudz par aicinājumiem uz priesterību un kas tad šeit tiek teikts par šo jautājumu tik ļoti uh, asi e, e, būtisku jautājumu, ja tā, <laughs> ja tā var teikt. Tad šeit tiek teiktas tādas lietas, ka baznīca ir izveidojusies tā, lai vienmēr un līdz pat laiku beigām būtu savi priesteri, lai kristieši nekad nebūtu kā avis bez gana. Nu, tas ir apsolījums, kas mums ir uh, e, dots šajā gadījumā, atcaucoties uz, uz uh, svētajiem rakstiem. Uh, Un uh, mums ir pienākums izraudzīties arī savus kalpotājus, kuri savukārt būtu spējīgi mācīt citus, kā to ir darījuši apustuļi, svētā gara iedvesmoti. Nu, tāds ir tas aicinājums, tāda ir tā, uh, tā, tā uh, pamata tāda atziņa, ka Kristus ir veidojis baznīcu, viņš arī rūpējas par to, lai mums būtu vajadzīgie eh, priesteri un vajadzīgajā eh, skaitā šo eh, priesteri. Pat ja ar mums varbūt tā šķiet, ka jā, varētu būt vairāk vai varētu būt labāki, skaistāki un tā tālāk, bet Dievs mums sūta to, ko viņš mums sūta un vislabāk arī droši vien zina par to. Bet jā, ne, un šeit es domāju tādā ļoti uh, Eh, nopietnā veidā, ņemot vērā to, cik, cik ļoti samazinājies ir priesteru skaits. Un, un, eh, un šeit vairāk es bū, varbūt tās zinu par konsekrēto uh, skaitu izmaiņām Eiropā, kur, kur ļoti, ļoti asi uh, piedzīvo to, ka vispirmām kārtām konsekrētie ļoti ir novecojuši. Tātad lielākā daļa konsekrēto personu ir uh, ļoti tādā uh, jau lielā vecumā, e, nav spējīgi e, daudzos gadījumos arī veikt nekādu kalpošanu vairāk, un, protams, jaunu kandidātu, jaunu aicinājumu šķiet, ka nav, un, protams, tas izraisa tādu, vai tiešām kungs ļaus tam visam iet bojā, un jāsaka, jā, viņš ļaus, jā, Tieši tā. Viņš ļaus, ja varbūt tās e, kāda no, kāds no kalpojumiem, kāda no uh, kopienām kāds no šiem aicinājumiem varbūt tās konkrētajā vēsturiskajā apstāklī un situācijā bija e, ļoti e, e, uzplaucis un, un, un daudz svētības nesa, bet šajā brīdī varbūt tās nav vajadzības pēc tāda aicinājuma, un kungs izvēlas un aicina citur, eh, varbūt ar šos aicinājumus. Tā kā nu, tās pārmaiņas arī, es domāju, ne bez dieva ziņas galu galā notiek. Bet vēl viena lieta, man šķiet, tas mūsu tāds pārdzīvojums, vai cik maz, ja mēs būtu vismaz nezinu, eh, domājot par jēzuītiem Latvijā, ja mēs būtu četri lūk, tad gan mēs varētu izdarīt tādus brīnumus, vai ja mēs būtu seši, vai kas tik nenotiktu, nu visādi šādas runas bieži vien tas ne ar ko principā um, nebeidzas un nekur tas īstenībā neved. Mēs esam trīs un mēs kalpojam tik, cik mēs varam uh, kalpot un pārējais jau ir dieva ziņām. Bet galvenais, ka mēs savu daļu darba izdarām, cik labi vien spēdami to paļāvībā uz kungu, kad viņš tad arī um, sveitīs to darbu, ko mēs darām. Bet, ja uh, attaisnojoties, ja vien mēs būtu četri, mēs neko nedaram, tad, protams, nekas arī nenotiek un nekāda svētība nevar nākt. Nu tā, citiem vārdiem, ko es uh, mēģinu šeit pateikt, ir, kad nereizēties tik daudz par skaitļiem un par to, ka, ja, kā būtu, ja būtu, bet raisieties par to, eh, ko es daru, kā es daru un vai tiešām tas, ko es daru, ir par svētību un svētība cilvēkiem, kam es esmu sūtīts kalpot un, un, un tad jau arī jādomā un jātic, ka Dievs rūpēsies par pārējo daļu un sūtīs to, tos aicinājumus, kas būtu arī vajadzīgi, un, un ja mēs mācīsim vēl parūpēties par šiem aicinājumiem, kas mums ir, uh, ne, jo nepietiek jau ar to vien, kad mēs esam dabūjuši kādus kandidātus, mums vajag, uh, lai būtu formācija laba, un mums vajag arī um, nevis aizmirst pēc tam, kad ir beigusies uh, studijas, seminārs vai, vai, vai noviciāts, ka mums vajag arī parūpēties par šiem aicinājumiem, kā, kā nu, šeit jau ir arī uh, daudz un dažādos veidos tas uh, teikts, un tad, tad jau, tad jau pārējais paliek dievziņā. Nu tā. Uh, Bet kas vēl tad šeit tiek teikts? Par to, kādā veidā tad mums eh, par šo aicinājumu, jaunu aicinājumu rašanos ir um, jāveicina vai, vai jādara, kas mums jādara un kādā veidā, lai rasto šie jaunie aicinājumi. Un atkal tēma, par ko daudz un plaši un dažādos veidos eh, pārunās, bet uh, Bet kas, ko baznīca svētā gara vadīte šeit, šajos Vatikāna otrā koncila dokumentos ir rakstījusi, ir sekojoši. Visai kristīgajai tautai ir jāatgādina, ka tās pienākums ir dažādos veidos, gan ar neatlaidīgu lūgšanu, gan citiem tai pieejamiem līdzekļiem rūpēties, lai baznīcai nekad netrūktu priesteru tās dievišķās sūtības īstenošanai. Nu tālūk, visai dievu tautai pienākas rūpēties ar lūkšanām un citiem pieejamiem līdzekļiem, lai netrūktu um, uh, priesteru tā baznīcas sūtības pildīšanai. Un tad ir jautājums jums, rādījumā arī klausītājiem, vai jūs lūdzaties, uh, <laughs> no, nu, tā, vai jūs atbalstat semināru, piemēram, jo arī Rīgas garīgais seminārs var darboties un šie jaunie uh, Mm, topošie priesteri var uh, tur arī veidoties, izglītoties, ja jūs atbalstat starp citu. Ja? Bet uh, ne tikai šīs divas lietas, varbūt tās ir vēl kādas citas, vai, vai jūs uh, darat to, kas ir jūsu spēkos, lai, lai būtu uh, šie rastošie jaunie aicinājumi. Un mēs, starp citu, iepriekš jau, kad lasījām par formāciju, dzirdējām, ka ģimene, piemēram, ir pamat uh, šūna, kurā var veidoties jaunais aicinājums. Ja, ja ģimene, ja ģimene ir, ir um, ticīga, ja ir praktizējoša, ja ir tāda, kas, kas tiešām um, nu, redz uh, priesterības um, nu, vajadzību un, un nebaidas no tā, ka uh, dēls, piemēram, aizkļūs par priesteri, tad, tad tur var arī veidoties jaunais aicinājums. Tāpat tās kā skolās, uh, um, dažādās nometnēs, kas baznīcā arī tiek organizētas un tā tālāk. Tajās visās vietās mums ir jābūt gan sagatavotiem pieaugušajiem, kuri, uh, kuri strādā, kalpo jauniešiem, lai, lai viņi arī zinātu un prastu, uh, vai vismaz būtu jūtīgi uz, uz šo aicinājumu tematiku, uh, ļaujot tad, uh, rasties jauniem, jauniem aicinājumiem. Jā, tālūk. Bet katrs kristietis ir aicināts uh, darīt savu daļu darba. Un tāpēc pirmais priesteru pienākums ir kalpot ar vārdu un liecināt ar savu dzīvi, kurā skaidri izpaužas kalpošanas gars un paties lieldienu prieks, kas liek ticīgajiem apzināties priesterības cildenumu un nepieciešamību. Jā, un tad tiek izcelt arī pašu priesteru uh, Eh, būtiskā loma jaunu priesteru eh, aicinājumu um, um, eh, rašanās vai nu jā, atsaukšanās tādā misijā, un tas ir, protams, kā jau mēs daudz vietu un daudz kārt esam dzirdējuši, pie, piemērs, dzīves piemērs, kalpot ar vārdu un liecināt ar savu dzīvi. Tātad sludināt un liecināt ar savu dzīvi. Citiem vārdiem, ja būs labs piemērs, tad arī uh, var veidoties laba uh, vide, kurā jauns aicinājums var atsaukties. Nu, un tas jau ir tāds uh, nopietns uzdevums priestiriem raudzīties, kad mēs esam uh, gana labi um, piemēri uh, visādos veidos, lai tiešām arī rastos šie jaunie aicinājumi. Nu, protams, tagad ir tāds kārdinājums prasīt, un ja nerodas, par ko tas liecina? Vai varētu būt, ka nav mums pietiekoši labs un spēcīgs piemērs? Protams, tas varbūt tās tā diezgan skarbi izklausas, jo es domāju, ir arī, ir arī labi un tiešām svētīgi tādi piemēri, kas, eh, kas uzrunā un, un iedvesmo un, un iespaido eh, daudzus cilvēkus, arī daudzus jauniešus, kas eh, varētu apsvērt šo domu, bet, bet jā, tas, es domāju, ir arī tā vērts, lai pajautātu sev, katrs, katrs priesteris sev arī, vai mēs ar vārdiem un darbiem, ar savu dzīves piemēru esam kalpojam aicinājumu ceļam, ja ne, nekas nav zaudēts, mēs varam mainīties, lai tādi būtu. Un tas ir darbs, kas mums ir uzticēts. Un tad, jā, protams, nopietni izvērtējot, ir jāizvēlas piemērotie kandidāti kalpojumam, priestrības kalpojumam. Un ir jāpalīdz netaupot ne spēkus, ne pūnas, lai uh, tie varētu sagatavoties un spētu atbildēt uz bīskapa aicinājumu, turklāt vienmēr jārespektē viņu ārējā un iekšējā brīvība. Tātad šajā darbā visi, kas esam iesaistīti, tā skaitā priesteri, mums ir jāatpazīst varbūt tās šo potenciālā kandidāta aicinājumu un jāpie, jāieliek visas pūles, netaupot spēkus un pūles, uh, um, lai, lai tiešām atbalstītu šo um, jauno, varbūt tās um, aicinājumu, kas vēl tikai, kā teikt, attīstās, jāatbalsta visos veidos, lai, lai tiešām tas arī vainagotos uh, ar izvēli kļūt par priesteri, atsaucoties arī uz dieva aicinājumu, uz, uz bīskapa aicinājumu. Noderīga šajā ceļā ir, protams, rūpīga un gudra garīgā vadība. Uh, Uh, un tas varbūt tās ir tāds aspekts, par to citā reizē vēl varēsim runāt, bet tas ir aspekts, kas ir uh, daudzkārt un daudzajādos veidos šajā brīdī uh, pāvesta Franciska tāds, teiksim tā, jājam zirdziņš, viņš ļoti daudz un dikti uzsver, kad garīgā pavadīšana ir, ir tas, ko, ko baznīcai vajag ļoti daudz izkopt, lai, lai tiešām tajā tajā pasaulē, tajās balsīs, kas ir tik daudz, viss internetā, skolās un sabiedrībā, mēdījos un kur tik nevēl, un tai skaitā arī baznīcā runā, runā, lai, lai varētu uh, izšķirt, kur runā Dievs un arī atbilstoši atbildēt un rīkoties, un lai varētu uh, jauni, jaunekļi izšķirt aicinājuma ceļu un atbildēt kļūstot par uh, priesteriem. Tātad gudra, gudra, uh, um, rūpīga un gudra garīgā vadība, pavadīšana. Jā, un tas pats arī attiecas uz uh, vecākiem, skolotājiem un visiem, kas jau kādā veidā piedalās zēnu un jaunekļu audzināšanā. Viņi jāsagatavo tā, lai apzinoties kunga rūpes par savu ganāmpulku un ņemot vērā baznīcas vajadzības, tie būtu gatavi nesautīgi iesaistīties un atbildēt kunga aicinājuma. Tātad, ja iesaistā ir arī mm, gan skolotāji, gan ģimenes, gan visi citi, kas strādā ar jauniešiem, lai tiešām arī šo jomu neatstātu um, novārtā un um, lai viņi būtu spējīgi palīdzēt uh, izšķirt šo aicinājumu ceļu un, un uh, jā, uh, izvēlēties kļūt par priesteriem. Taču nevajag gaidīt, ka šis kunga aicinājums līdz nākamā uh, priestera ausīm nonāks kādā ārkārtējā veidā. To es lasu šeit no dokumenta. Nevajag gaidīt, ka šis kunga aicinājums līdz nākamā priestera ausīm nonāks kādā ārkārtējā veidā. Tas viņam ir jāatklāj un jāsaskata pateicoties zīmēm, ar kuru starpniecību Dievs ikdienas dara zināmu savu gribu kristiešiem. Nu, citiem vārdiem, nevajag gaidīt brīnumus. Uh, Dažreiz mums, eh, kristiešiem, um, kaut kādos baznīcas, kaut kādās baznīcas aprindās ir tendence gaidīt eh, brīnumus un, un zīmes, mistiskas tādas zīmes, eh, caur kurām tad es atklāšu savu aicinājumu, savu ceļu un nu tad es dzīvošu laimīgi. Šeit skaidri un gaiši pateicu uz priestrību, nākot pa lielam tu nedzirdēsi vai neredzēsi vai neizjutīsi tādas mistiskās kaut kādas zīmes, ka, protams, ka var kaut kas arī būt, bet, bet tas būtu ārkārtējs un tas nav ikdienišķi, vai ne? Šeit tiek uzsvērts vēlreiz e, tikai tas, kad e, tev ir jāatklāj un jāsaskata tās zīmes, ar kuru starpniecību Dievs ikdienas dara zināma savu gribu kristiešiem. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē uh, Eh, lūkšanu dzīve. Tas nozīmē svēto rakstu lasīšanu un ieklausīšanās tajā, ko Dievs uh, saka caur svētiem rakstiem, caur lūkšanu, caur uh, liturģiju, caur svēto misi, caur, uh, caur uh, vispirmām kārtām Dievu vārdu, gribas man tā uh, varbūt tās uh, teikt. Uh, ja es to nelasu, ja es tajā neieklausos, tad, protams, ka es arī nedzirdēšu, jo, nu, lai kaut ko sadzirdētu, vajag klausīties, vai ne, un vajag izvēlēties, ko es klausos, un, un svētie raksti ir, ir tāda privileģēta vieta vai veids, kā es varu sadzirdēt Dievu vārdu, tātad lūgt, lūgties un klausīties, lasot svētojos, svētos rakstus, mēs varam sadzirdēt uh, Dievu gribu, mēs varam to arī atklāt kopienā, protams, mēs to varam atklāt arī uh, kopienā, uh, caur priesteri, caur līdz cilvēkiem, ka, kas mūs garīgi varbūt tās pavada un atbalsta šajā mūsu ceļā un atkal būt vērīgi, tas nenoņem atbildību no tevis, ne no nu viena, ne, nekādā ziņā, ne no nu viena kristieša, ne no nu, priesteris vai garīgai pavadītāji nenoņem jūsu atbildību, tai skaitā aicinājumu ceļā, un tomēr tas var būt kā spēcīgs sēna kristīga tradīcija, šī garīgā vadība, ja pavadīšana, līdzskaitniecība, kas palīdz izšķirt un, un būt vērīgam pret Dieva darbiem, pret, teiksim tā, Dieva gribu tavā dzīvē. Nu, tie ir tādi divi ļoti spēcīgi uh, Eh, rīki, līdzekļi, ar ko palīdzību mēs tad varam eh, domāt, pārdomāt par savu aicinājumu, ja, un izšķirties eh, par, par to, nevis gaidīt mistiskas ārkārtējas parādības pie debesīm vai kaut ko tam līdzīgu, bet izmantot tos līdzekļus, kurus Dievs mums ir devis šeit un, un caur tiem arī atklāt šo Dieva vadību un, un, un atbildēt uz to sakramentālā dzīve grēksūdzes, um, grēksūdze, komunija, viss, viss tie ir līdzekļi, kas mums ir doti, un, un ja mēs um, atvērti tos izmantojam, mē, mēs varam um, sadzirdēt Dievu un, un arī spēt atbildēt viņam. Tālūk. Aicinājumu veicināšanā gan diecēs, gan valsts mērogā uh, ir uh, jāiesaistās cilvēkiem. Turklāt sprediķos, katehēzēs, periodiskajos izdevumos ir skaidri jāatspoguļo kā vietējās tā vispārējās baznīcas vaidzības un jāizgaismo priesteru kalpojumu nozīme un cilden, cildenums. Tālūk, uh, citiem vārdiem, nav jakaunas un jārunā ir arī par šo baznīcas vajadzību, priesteru vajadzību baznīcai, lai varētu baznīca pildīt savu misiju paļāvībā, ka Dievs arī sūtīs vajadzīgos priesterus. Tātad visos mēdījos, arī šeit rādījumā arī Latvija gribas teikt, ja tu uh, vīrietis no 18 uz augšu dzirdi šobrīd šo katehēzi un, un meklē aicinājumu, neesi precējies, uh, laulājies, citiem vārdiem sakot, un vēl joprojām meklē savu aicinājumu, apsver iespēju doties uz semināru. Apsver iespēju, bet pirms tam parunājies ar kādu priesteri, savu draugu priesteri vai, vai ar semināru vadību, uh, eh, kuri laipni uh, uzklausīs un dos arī uh, atbilstošo padomu. Bet neignorē, ja dzirdi, jūti tādu aicinājumu, <laughs> neignorē uh, to aicinājumu atbildi. Ar to mēs arī šajā rītā noslēgsim šo katehēzi. Uh, Tūdaļ uh, Eh, būs arī lieldienas, eh, jau rīt ir lielā ceturtdiena un viss, visas lielās dienas eh, priekšā. Ceru, ka mums arī izdosies tiešām piedzīvot šo lieldienu prieku, atjaunotni, augšām celšanos, un es ceru arī aicinājuma ziņā mums izdosies piedzīvot varbūt tās caur šo Kristus augšām celšanos arī, ka kāds no jaunekļiem atsaucas uz Dieva aicinājumu un dodas seko viņam, lai kļūtu par priesteri. Uh, Uh, starp citu, uh, tāda uh, maziņš, kā angļuiski saka, tīzerītis, nākošais nedēļa pēc lieldienām būs trīs um, katehēzes, kuras vadīs priesteris Dmitrijs. Jā, tieši tā, dzirdējāt. Nu, tās nebūs tiešraides katehēzes, tās būs Tās būs, tie būs ieraksti, trīs katehēzes, pirmdien, trešdien un piekdien, uh, kurā priesteris Mitrijs, starp citu, runās par aicinājumu. Ir vērts klausīties, jo tur tiek dot arī ļoti praktiski padomi, ļoti arī praktiski bībelē balstīta, balstīta aicinājuma ceļa atpazīšana, ko varbūt tās arī jūs, ja vēlaties, varat noklausīties, varbūt tās, ka tas arī kā tāds atbalsts jūsu meklējumos turklāt ne tikai uz uh, priesterību vai konsekrēto dzīvi, bet eh, kopumā aicinājums kā, kā tāds var palīdzēt arī izšķirt, izvērtēt un saprast kaut kādas lietas. Tā kā nākošu nedēļu obligāti pieslēdzieties, būs ieraksti no eh, Rādījuma arī eh, rekolekcijām, kuras šeit mums notika Lībēzē un kurās tad priesties Dmitrijs arī deva šīs lekcijas. Bet tagad mums būs iespēja visiem tās dzirdēt, ja vien pieslēgsimies Rādījuma arī. Tālūk, eh, tas tāds mazītiņš. Un visbeidzot, rādījumam arī klausītāji. Gribu atgādināt to, ko jūs jau droši vien labi zinat, kad rādījumi arī pastāv uz jūsu ziedojumiem. Pateicoties jūsu ziedojumiem, tikai pateicoties tiem, mēs varam strādāt. Un šobrīd mums nedaudz pietrūkst līdz eh, visu, līdz, visu mēnešu izdevumu sekšanai, eh, nedaudz pietrūksts naudiņas. Ja tu vari atbalstīt un noziedot mums, tad lūdzu uzmeklē eh, sev vispiemērotāko ziedojuma veidu, rādījumu arī Latvijas mājaslapā sadaļā ziedot. Tur ir gan bankas konts, gan PayPal poga, gan ar ziedojumu telefonu numurs un tos visus līdzekļus veidus jūs varat izmantot sev piemērotāko, protams, lai arī atbalstītu rādījumu arī darbību ar savu ziedojumu. Atgādināšu ziedojumu telefonu jau tagad, ja gadījumā vēlaties uzzvanīt un ziedot 4 eiro un 27 centus. Tātad ziedojuma telefona numurs ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Vēlreiz 9 0 0 0 6 7 6 9. 9. Zvanot pa šo telefonu numuru, jūs ziedojat 4,27 eiro un arī tik daudz uh, ir ļoti uh, svētīgs ziedojums. Tā kā neraizējieties par savu ziedojumu lielumu, uh, bet esat atvērti un dāsni, uh, lai mēs varētu uh, strādāt un kalpot jums tieši tam, radījumā arī klausītāji. Jā, uh, Esam nekomerciāla radiostacija un pateicoties jūsu ziedojumiem mēs varam darboties. Um, daram tā, lai šīs nebūtu pēdējās rādījuma arī Latvijai lieldienas, bet lai tās būtu kārtējās lieldienas atbalsta ar savu ziedojumu. Varbūt tās tik dramatiski uh, uh, jāpasaka tas. Bet uh, tiksimies jau uh, nākošajās katehēzēs uh, jau pēc uh, lieldienām. Thank you